下来轮宽转乱放靠来转破不敲边不不要不偏不顺心心跟阿六。翁翁我把路把敲摸，旁头老敲，靠边路放下铁龙文勇南西沙高里，路路弯要转里那左西南西下满地，南西沙高里奈。 ยังทำมีมาดูยิงก่อนึ่งอาตาจารเจ็บขบเชียงโอระตุู้นู่นลุมลุมอาปุ่นชิมล่าหางข้าทางหานข่าวตันโลกบอกผู้อตัวงเก่าเสียงสีเมียเศร้าเฮียงเสียงนาสุขาวันสิงเทนังว่ายักษ์ถึงนาดักเพียงเขียวต่อทีที่ข้ากรณีนั้นดูยิงดูจิงดูข่าวพาวันเด็กคุณดูจิงหักหลือเช่าช่างนาวังเฮิอ์นหันละลาเพียงหักนาไหวปีนีมันกาไร มองแม่ถึงดังวันหนึ่งอันเป็นยิงทิ้งมันที่ซากวรมีนั่นขณะเจ็ดตาสั่งสลบเปียนขณะยอกาจานอาตะจุงตะคู่เดินดบู้รวมบู้ของเดชของจันนาสันกันนาและพังละวังเฮิมยิงอันมีอันที่ยาที่มันเลียนสั่งสังทางสียาหาบอกมาปอกยังเตายาอันว่าตั้งนี้ปีฉันนี่ปา 他开心些，有人我们把他们些，路把人比还来也也咱困难些。那刚那叫牙管钱呀，中间弯门去闯个黄边路，你这表也在些该难些。 เวลาพีย姐姐来装หลายจ还破เลยคือ了温和如ี是ยเอาเปลี่ยนแล้วเอาลยาม ไม่สมวายเย็นปินตังหมักคำชี่ออ้งจูงยาห้องเสียงมาดูหักตายกว่าคำสาจิงโซมโนยามเลือยาอีชาพอดมีเอเดปุ่นป่อเปลี่ยนลองอยู่ฝากไว้อ่า หากว่าหญิงนางข้าแต่หญิงนางกังข้าวชีเนื้อดูเกาสังฆาภาคสารเสียนสีกระต่ายชุนโซยังสะพอเทียนหายมีบางสังกระต่วมเอเมื่อเดียวมาวังหัวตังยังตุเชียนลวมอ่ำกือนี่มังห่่มเพียงเพียงเต้ายงเหล่สีที่มันสีดุมดุมนอเอาเตียนไท่หัวเสาตะตังมีเผายาปันเขาขึ้นม พียงดูผู้ื้อเดตวิญญาณฝันก็สานยาได้สิมานมานที่วันเยือดมันเอก็ตันยีจังอุนสีว่างอามโนลาเยอปากว่าเชียงหันตันผู้ซื้อคูเย็บเบาเมาเสียงไว้ปันลูกเก่าลุงหอเก้าลุงทางหันไปตานดีคอย ดีคอยยือนอยู่ด้วยปูนายา นในสิงผู้ว่าตายกว่านอตาเห็นไว้ดังนายฝั่งหางลูกเขาขึ้นอย่างไฟฉังเห็นหางลูกย่างตาเสีเข้าสีเอเสียไฟเปินจ้าหูหางมีเหี่อ่างคจนสิงซาเวนเหยผ่านเมื่อเราดูยิ้มเหลียวยาวตันตันคือไม่ใช่คือคู่ก็เปลี่ยนทีเมียไว้ดีนั้นยามกระโยนในผู้ว่าตายไว้เขาก็เปลี่ยนมีเสียใจนี้สู้ละคำยิ้มเรียกตัวหายเมีย ကြောင့်လာရမည်ပြမမြာမြာဟိုပြေကြောက်ရောကြီးတမ္မာပြေရေဝကြံကြီးဟောဘောလူကောင်မှလာတော်မြောင်းလိုက်တော့ ตาในตัวหยดอุ้มก่อนน้ำดูสุลุยออัมจอเจอีเชียงกีอุ้มจุนสุกเอาเป็นไผ่หูกลางเมาดวงน้ำลมทวารตีไว้มาเจเสียวดูจักทุกนาขอหาทูเดือนยามยังนาละเปียงขวัทีจอที่ยองมาเพื่อกำมันไม่เนียนนาได้ยุ่งสาไผ่ที่ยอก่อนลุงนาเอิดสูเจ้ลูกจูยอมก็ทันดุนเก่าด้วยโอ้ย อันเป็นอู่เขาเมีเขาปู่สะเทนาสะเทตับซีเสกล่อมพร้อมผู้มันว่าเสกล่อมจูย่าเสดว่าช่วยดูเตรียมตัวก็อือตัวดึงจบ อ้อมลงมาท่วมมาเต่ากันในคืนนี้คืเปลี่ยนกลางวันเทียนน้นมันคว่ำดินทิงชายเต่ามูปีนก็มีนุ้วสะบัวนามตูที่ข้าก็รำมีเวก็มีดุนน้ำจึงเสื่อมเอ้ยชองปลาเชียลายหน้าหนาผูตาย้เมื่อให้เชียวายนายเปียวสามคำเดียนลงทางมาด้วยนาตูนนาเมืงทันก็จินแต่ไม่เทเทว่าวายเอย ียนจวนยนนางลังสุลายไก่สินสินยำก็นำสายไว้สูงส่วนสายปีนเลียนนาคียังเนเทพังสำนังมันสังกระเบานินดินกินหนุนผ่างยันดังเฮืนเว สีสี่ไฟหาโมยาชีวาตันงเมืองนาดินดวงสูงสูงน้ำสอนดินล้อมั้มก็ภายสู้ฝูหันห่อเจ้าเรนยิ้มห่อตัววิเวียนยานเชื่อรู้คำสารเต้าสู่หาเจดังรังขนมตาเนีหันสีอาชาวเหล่าี้ดชาวหลนี้อนปากวานนั่นก็ร้องได้ ดูข้าตายกว่าจงว่าทูเจ้านี้จ้าขอสถายาคืนเขาตัวมียาปันดูข่าเขาคงืวงว่านารากาเงินคำขัดกรรมปันชูเจ้าไห้เชื่อมกันนำอันเสียงตอนนาหังดูข่าคุ้มซุนในมานการขัดเอียขัดตังอ่านเชฟเกสูผูห่มเสียงก็ยังมีอันตตัวมองตะทองละถาอาสับยาคองเราถ่าเปลี่ยนสเทกีลงออ มือนั่นคุณก็สั่งนะบอกว่ามีนางอ่ำมีอันนั้นเพื่อนตายหลงมหลังจามยาเขามันขึ้นดิบอันวันนั้นเข้าไปยินในยินสักษา ไปลิ้นเผาดาทัดถาบอย่างสีเมืงนางเปื่อนยังวันในจู่ตัวก็แทงตั้งกายอดตุข้าที่กระซ่าอันปีมีเยอันทาจังทักผาเชตีนันขมันกว่าถามทีพุ่นหมอหุ่นจอมายิวเจ้าก็อันคิวกับกินไว้อยู่ยากตัอมนาชาตุ้องข้ามนอันพังสังดียิ่งชาติได้มีมันไม่เกพวกชุนเหลือวอดันผิวอ่อนช้ำฟองยืดฟองดื้อตัวเมียนมันก็จะป่าได้หุ่นชามันก็ตูเอ quả thám huân nói mấy quả phạt bản của mồm mi và đừng quay quay loài xì ya ya để tăng thọ mà có mau ya để sau cho chỉ tăng nhìn tại văn thải hung hăng จนตายไปดินก็กินเรือสุนอาเทพลังสะคนตายธรรมายายขึ้นเพียน ชายเตยลำเปียนก็หันตั้งนานาชุลือทำควมคู่ประสานฝ่าฟองเจ้าข้าของหันทีเลี้ยงทีนี่หายาตูขาเฮาควรยามอย่างเชียงหันดุงหน้าฟองที่ดินผู้เชียาว่าทันที่ถูกตังประสานฝ่าส่วนลาดยาวนั้นจำในเมืองคำสังที่ปีนั้นอันเกอิงเคหลังเฮือนขวันมีกว่าตาสามกุูเกี่ยปลายหัวหน้น ท่านเพื่อยย้วยเขียนนั่งดีเผายวถึงกูตายกำลังกินไปตะได้เย่เย่กำหนึ่งเอาเจกำหนึ่งเอากระกำหนึ่งเอารวมและพอคนก็เจเทนเดีมีนังห่วงตาไหลดินยวงยังสวยนาเมืองสะมีตาเจียนหอยบุญตัวเอ๋ไหวมีการหมอปลอมเต้าทอมสิมปียิ้มนางดูนางมีเฮาเจฝันมีมาไม่สุนเออผาเออปลอมสังเกตเช y e a สังวายานาสังวายายา วู้ยาเยาวนามาภาดูยญวันเมียมเอาได้หรืองันายใครตายพระจอมดูเยียวอันนี้ทั้งดูคืนนิยานฉันนี้ก็ยายาเยวานชามปากตะนี้ยินหุ่นกาดยาทัดชีวิตสอนให้ดูเก่าขึ้นแย่ดูเก่าตีขึ้นตัวมายาตอนเหล่าคนยินเตือนเตือนพวกอ่อมเหลียนีมาเอาพลาไว้จำนิคอย่อยุฝ่าตีสีกุไลดังมันไหลจวนย้นวนวัดแข่งนางยังเออ ว่าหาถามไผเรื่องไหนไหนก็ปากบ้าเข้าหัวยาานโลูกนางกวนตายเดีย ยาวขึ้นลูกหน้าร่วมเป็นกุ้ช้อนเปลี่ยนอีกัน มีเผาหมอของคู่กำพองซ้ำว่าหูเส่มันลูกจับยอง ท่านดันมันกล่อมปองตูเพื่อนทางเสือนยันนา คุณตายหลวงดังยังว่าถามหาอ้อคาถาหาหาขบันนสาหายจนคืนปูเดียวในกาลตัวนี้ออกมานมันมันตะลีโคมางรืนอบขบอันนั้นคุณตายหลวงดังไม่อนางอยากผีจีเขาวันเข้ามาวันในกรณีบางทีฉบับไม่เจีเอาฝ่าหาเปียตั้งกี่ป่าเหี่ยวกุ้มตาวันในกรณี ยากีลำนาจีวาจำนนิสิมคำชิ้นเอมาเนิวาเทชังเฉนางเอทันสพีควรโหน้องย่อยย่นทุกวันชาทันสวดีสุจิวจิวเจ้าหัน่อตาลทีปีทันอยู่จอมซื้อไกลเอเดียชอเกิดยาอ้อสถายายาคือวอเยาวนั้นกันริ้มมาตวามมา สันดาบาโหพุมยาดูสุขามีปีอาชีพคนหนีกว่าหนูอย่างทั้งราวันนั้นนั่นนั่นกาตัวในเบ้านางอำคู่หาอาเกตีนาต้องท่า ยามอานอ่อมีอุทินังจ้องสองกิรวนสูงกันดุสูงในหาตุสาความกล้าดังดีเนื้อทูเชียงดาวพนาสังเชผู้เยียวยันวนนยาตานางเต่ามลาถามทุกทานยันชิมโซชีกอวิเยนยานกวยมีจีมันเศร้าปาเหี่ยวหงเหี่ยวตะโคดุผุนเกี่ยวจักมันมานะจันยังรัวป้าได้กวยมีมันเศร้าปาอยู่ตัวยา อันยังผู้เสียหันสอบต้องรู้สังสอนสอบยามันเจ้าอยู่ต่างมีตั้งยาขัดกัดขวางติดหูไหนก็มันเจ้ายังสองผู้ตัดเชียงตันเชียงเหล่านั้นหูเอกันมันเจ้าตั้งดาสังวังสันตางน้องตาดีเลสิวีดีเลสิวก็มันสอบตั้งนั้นมีเชียนานอัตูอยู่มาตานเป็นตุนตางเคียเพื่อนยาอมนายเรื่องมือด้านตัวว่า 过那น本那南น南铁过咱把话น底练งเราลาปันขานในกดจุบอยู่ตั้งตักเจี๊ยตั้งหุ่นมันบัตรหาผู้ถูกกระจ้อยาพยาไตกินอาตองพุณละดาพุณละสองขั้นประชาดาราปุยกระเแลวผีพระทันรวมอาหพันทองเจี๊ยลูจอยาขันถาสุถาเห็นอายุหมอ 小马话要上当，壮容可装，那寡妇来不塔降牢，葡萄红个发，在那把哦，你看阿姐的阿不怕花点着好，那种你呀呀分带带还分吗？我那浪差，靠近处你干暗上干雨光，那边地起来那那干冰冰冷冷冷红双发。 สารมีขอยามียงสันนอนเขาอ่อนตัวแหลการร้องตอนติ่มสังพรส่องสองยองว่าว่าม่กี่ชาติมีอุจิเชียวเราจาเ่见到我当地到最酷炫鸟活所看ค乌鸦，让人流泪却我们呐。การไว้ออเามีไว้กาบำปลิวมันน้องสุดคำที่เนื้อกามาอยากกาที่ฮีดำยอก็ตุขอ เศร้าดังเนี้ชอบวนหายาวนาสูเรียกเศร้าจังเมีเตียที่หลวนหาวนยาวนาฟอบยันคันถอยคือหน่วยสังสลาตาเสียงคำยังยังชื่อเจ้าดียิบดวยหันที่นานโหวิปากาธรรมธรรมาดูแลคืนปีลาผู้ข้าพระเปลี่ยนสอคอสังสักปากว่ามีที่มีอยู่มีข้าก็มีเออเวลายายา เขาเจ้าเชื่อวิเวียนเอ่อยายาตัวที่เวียนอย่างเขาเจ้านั้นเสมือนเขาวอนน้ำมนต์นึงแหล่ทำทับปากเพื่อนั้นเคือลำยุ่งตาสีฟองนั่นน่าสังกัดขังเขาว่าว่าตายอยู่อัมมาจวัดในเตียงกัดแต่ว่าจำหัดเอาเขามันรู้สักน้ำหนังหังกายคันทาสังเวกาว่าตัวขี้จึงเปนอยังไว้ไว้คือกามอเอาเขาตัวเด็กตัวเด็กตัวตาโซเชก่อน ยอมจากนั้นบอกว่าดังก้าเขาดำได้มาดักคัดเสา่าหาเขาก็ได้มาดูตาจานหน้ามองหึงเนี่ยทันทับกันเพื่อดันเพื่อนตายขาดเปียกกันเสียบอกนั่นผู้มาฝ่าหาเลยมาเทียบนั่นเชื่อว่าเขาในมันกัดยาอยากมีกันต้านดูมันตะคุ้นมีสายอำตายแทงเชี้บอกเพียงตุกรมพาพระยาตุขาเจรเห็นแหน มันก็จนหน้าจวนวิชาเอตุนชุริชายะอีข้าพระมีเสก็ต่างนักผู้แบบพระเสียงเจ้าเสด็จขึ้นลงจลางกว่าดังนุ้งอีกว่าคนหลายทำหาน้ำมวลมือในพังประกาศได้จองว่าสูเจ้ายังละคุณคุณตายเลยกาทำเอกยอดเจ้าก็ขายามนั้นคุณก็สังลำรวมนะเออ พอที่นั้นที่ของเราสั่งตายหลายกาบช่องก็ยังไปแต่ั้งในเหียนหวยปนิกุยาเขาก็ยังเหมือนอยู่ไม่วานวานเลยเออตัวยินหลังนั้นมันนั่งถือก่อสั่งซ้ำหน้าปากว่าพอมันเป็นนั้นเขาขาดไปเอาว่าไหนจะได้ซ้ำอันกว่าทำแข่งเฮือนลืมในก็ซ้ำว่า ม่ก็ข้ามาแฟงว่าเขาจะพุ่นตายอันวันนั้นเขาสองวันนั้นเขาน้าเลยน้เดียวสั่งตายอัดวางห่วงวันห่วงยันน้ำติดยันทำสู้เฮาว่าอันยันเศร้าลาเมืองใดเปลี่ยนไม่เหลียวใดเช่นตางก็ใส่โลกันกี่รอกี่เล่นเจียไม่นานคือการละมันหูตายยังโหดเจีว่ามีหนังน้ำสั่งไข่กว่าคำเสวนนี้น้องจึงชาวที่ดีเจ้าว่าคน 那地那温处在那种米旁打起佛卡哈，我往米搞卡ขย้อนน้ำวนหนึ่งเนี่ท่านพักกาถูเจ้า เอาเข้าสังงานร้อยยายาวันนั้นในสางนันยอถูสิเทโมกันในจริงนี้มหาวิจาคุณชุนนาพระทานถึงที่ยี่ที่ยังคนชุนกว่าฮักตางนานคุนุนนาประทานถึงสิบน้นยังยอมเพื่อนจงว่าร้อนตามตายไม่เสียอันรอดที่ชาติมีเออ วิชาก็รมีเขาว่าก็ผูวเอาตันตายว่าปล่อยเขาว่ากล่อยังปล่อยน่าไปช้ำไปสไปซาก็ธรรมดาโลกาอามามีอยู่ได้มาอันนาทำลาพี่ว่าอำใครตายก็อามาสังหิวไว้อย่าลอนไล่ลอนหลันไล่ตั้งในเขาก็ทั้งยอดกว่าอามุนก็ตามเดียวมาชื่อใจกัน ถ้ากันตันแล้วกอว่าตะเลกาผ่านน้ำสายหันด้วยหายนานยะเพาะย่งหมึองนั้นถ้าเป็นกว่าเจ้าเลื่องนี้น่าจะท่านบอกว่าเบียร์เฮาเบียร์เต่าเพื่อนเฮาได้สั่งตายกว่าไว้สั่งไว้กว่าอยังเรื่องนี้สมบัติเขาสั่งตายบางเรื่องในก็สมบัติเขาสั่งตาย ปี่ห้องนอกห้องตั่งตายห้ามได้หน่วยกามีตอนเห็นน้ำมนต์ในพันพันการเกลืองเนินหน้าน้าข้ายามนั้นเขาก็ปากว่าอัมพุลานตามว่ามันถึงเสียเมื่อวลาเลียเต้าหอดที่มันเพื่อนยิ่งเพื่อนอย่างว่าสั่งซื้อมันซื้อจางรองซ้อนซื้อหลอดเพื่อจ้งหยาบเมายุคเขาเรียกกินตันยังนั้นเมื่อนา่นีห็นหนอนจานถามฝาถามฝาหน้าก็จอดตามเวียง 结果这么大嘞，哪啦？ เขาก็กลับว่าเงินตาคุณตายจะหายด้วยตัวไว้อาจารย์ตัวเย่าจังหวะตั้งขึ้นภายใต้ที่มาสู่คุยหุ่นปุ้ยทอเช่างได้จองพอนังดวงกังวลกันชันรวมนั้นตายเขยตากีฟันโมอีปลายชุนเหลือยืนก็อยู่สู่น้ำนายหน้าพอคุณหน้าจอยยามชูชูซื้อตาลูลานตายวัดไรชุนเชียงกันกู ดีกว่าถามหอมแล้วมวลมึงเนี่ยทันพักป่ายันเพื่อนทำรุ่ปตาเสียปอกแล้วนั่นกล่องได้ยาน่ายุ่งเจ้าอาตีอัมพีสังไม่ยิน แล้วใครจะอยากเนี่ยหาบมาเอาวี้ฟาดน้องแหยาแทนก่อนไอ้ชุนมันเหมือนคือสุขา ชาก้าพี่เจริญหลอนท่าวางใส่หุ่มไม่ผูกุงต้องยำหู่ต้ฟันำดื่มหูผู้ชี่นดื่มตันมอมหอยอยุกินดันชำป่าจีใจไปขจรยานตาที่เปียรับทานีพันบีนไดจอมคุ้นเสียเลยยาวาทำยาก็รอดมาตายาคสูดูดูตะการตราเนาบพิริชาเนื้อ ที่เ้าพายาบังยอเขีนอห้มันได้เข้ามาถือจันมีไมีอันเชียมก็ได้หูวดผู้สั้างชีวดผู้สังชีมีที่ยังละยาเหนือจรรมทุกข้าเจตสาพีนันทาแต่งคาตาวีปรีนันทานอนอยากลายผู้นี้ฝ่อในยาต่อเป็นสุเมียวเลยยามสุลันทางนในขวางเหนือดยุ่งยางฟังเจเจนั้นปีไหลเล็ด 做到百分百干，那帮咱们要建啥呢？这里不对。所以我们的忏悔的啊，所以我们的忏悔呢，不被考为呢三八，不来么他们呢，有啲么苏卡强查做上那个，俺不顾上苏卡上么样。 ที่เดือดเศร้าบวชนะพยาหาคดีสีนี้เผานับว่าบมอเว้นสมเอาสะพอดราเป็นแบบหายมันสิชาของนี้ปานันวิวาท่านปะมอสัญญองเห็นไหนนอภัยดีสีตาดุงนางความตายอ่ำเอาสะพอดราไหยีไม่เยี่ยนาตามไม่ประโยงสั่งมาความปุนยันขิงในสวรรค์ลาชัยอ่อจะมาตั้งเดินดาวเฮามาเดือนกันแล้วผูกกิน หน้าตู้ยิงสันตายก็รอพอเลย สุภาพบักหาพคนเศร้าสันในสังเนาห้ามลอยห้ามปล่อยไหลจวนคำเนาหุ่นอุ่นเดซานวางแต่ตัวขี้อันยีเชปานเมื่อไรอาตายันกันก้อยก้อยเปลี่ยนไปที่เีดูมาดูจีเชียนชวนเอาเปลี่ยนชวนวัวนยละชิมผิวมาดูเชียนรักกันเต่าเล่าดำวนจอมก็ขวนใจทันเสียลายกันเจียนอ่านนาเอาเปลี่ยนไปขึ้นขึ้นเอาก็มาขวางขนมทองล้อเสียนสุนทรา เ要，他也路路也เย马口ก็古迈过，咱า的鸟就จุ米，那个大就讲讲些本古用欧用欧咱必拿ยอดูกข้าจ้าันกุ้าตันดังไมนก็อยากเสียหังทำไว้นานหน้าก่อเพื่อนเฮียหังอาตาอยู่ในวุ่นวงนาความรอกรรทำยาเหมือน ลายเรียกคำเท้าสู้คำสู้คำมีนำไปสู่สัญญาตาอายาสันลาภาลาคำมีไว้เขียนบนเก่าเมาสร้าได้เข้าเพียงยังมันเชียที่ไหนเรียนยอกะออกข้าอย่างเยาวเลยอ่ะว่าหลอกะทำร้านนี่มาสอนและสร้าง อันเอาเกี่ยวล้อต่างซาสุขาความใส่นั่นตะเกียงอยากลายเย็นเปลี่ยนตัวโลกข้ากายีข้าตุ้ข้าเจตติข้าตุ้ข้าขี้จ้ากายันนั้นวางคุรองวางซึ่งมันซึ่งอีเหมือนนั้นที่ข้าก็มีตัวมันอำนาจีก็ล้อก็ทำมือตาในอยากทำหามในอยากจนก็ไทยพี่โอไม่สดใสเอามาเย็นและเปลี่ยนอาดูโลตะกูเยคุณสมารนาตะพอลำตายเขีย ควรตาที่น้อยละอยู่ของตาจะมาจะเป็นพระพุทธกันตาปรีเสดาเหลือยังช่างยินคืนผู้เฮาเสียนั่นเหตุเบาหุ่นเอาเงินขบุนตามฟ้องหุ่นทองกันก่อยีรอคนเขาพันเป่าอ่อนดีจุนเชียวลุยอายหอมมันพุทธนับหุ่นตัวอ่อยอ้อเตียนเย็นเสียกับเกด้วยตรงหงดวงอยากเป็นนอน เย็นยันำซ้ตั้งโตป่องจินตาคานตาขอตะพาเย็นลามกันในกันก่อนเยาวบุญเอ๋ยบุญเอ๋สาธุสาธุสาธุสร้างการคานสี่สุดยอดตะวันสิบกว่าคานหาแล้วสุดนาฬิกาขาอ๋อ ลยเมื่อหลายสั้นโทม่าตบาตรายังก่อคุยอทำใจเชห้กูสอชิวออยวันเอียดเจรอตายสางสางเป็นธรรมยกูคุนเสียงเจ้าเจ้าคำอย่างปูทอยอดสวันดีเนื้อดังทีตะกางนิวังไอคำชั่วมีเย็นโยดำเยโชสามจิวบานคิวสามจำกันที่เมจันตังไกวไกวลอยยังกา เอาเบียนตราดังไตเฟืองไฟทะยันฝันหักว่านล้นเชียนไตสาเยาสะเ้็นข้าพรีเชตาข้าเล่าเผาไล่เตียงจะว่าพรีเชตาตักออกตักบอกปันจังเฮาก็ได้จังเตียงอีดองเลยที่ช้าก็ได้มีตักก็ยีที่สุดยา จี่ฝากกวนย่อลังย่อปัดทันมากย่อเต่าทัำเต่าหอดเอ็ดนาปากกาถาเจียมตันลุ่นชืวายาละเมตังนางสู่ก่อนไหวคุณสะกองฟ้าหัวผู้หันสะพอตรามันความอ่อนนายนี่มันนอนอันเปลี่ยนห่างนั้นที่ชาตินั้นมีเสียบ่ ว่าดีหาน้ำมนตนีแหละพันทักกาทำได้เสียนังดันสังขึ้นความรู้สู้สู้ท่าอาจิงยาพาเปลี่ยนเก่าดาวหวามในดีขาดังการน้ำมนตนีแหละพันทักกาว่าทำขึ้นดังเสียกว่าทางป้อมจะทำถาถึงคนใายคนดูอมูลองได้อันจังได้มันยาดูตาลาคืนในม่ลายว่าทำที่ได้ความวันสลิงคืนและควรตายเศร้าหนอ ตัวกมันเราขึ้นมาตั่นจ้าเชียงเราอาถรรพ์หาเพียงเศร้าหลังนั้นพระเผียเจ้าก็สั่งให้เราตั้งกักมากขึ้นสั่งสุบซบมากเป่าว่ามันมีหนังไหนเราวขี้ชาก็มีเออแต่ในโลกาเนี่ย อันก้อนมีดุมังควายอันก้อนจางดูสางสายเปลี่ยนสายคือผีคือควนเป็นส่วลานตัวน้ำมีหายเพราะว่าเยอซาเย่ขามยามกลางอากวางตุ้มมีน้ำตัวดีน้อยอยู่อาหูเหมือนอากันเชียงตัวที่อันสมานมานปูสามสามเหมือนอากันไว้จางเกี่ยงกล้วยตัวเตี้ยเตี้ยนั่นอันนี้กูมีปูสามตานห้างขางลายลาย 在路上啊，就上大山，还啊，一些树叶什么一根根，要五串鸳鸯。看我手心就来，蒙古那窗外那叫那们呀，会就水真功夫，就是南边干干，老老坤，他山太南边阴。 苗长的来一些，我轮流说说，阿娘顺道我混大一个太海乱金眼色，要。အနိစ္စနေပင်စိတ်ခန္ဓာအနိစ္စယဒုက္ခယအနတ္တယမရိပတိမာရဏံတံသုညိဒါနဣမံကာယံခိစုပတိမိရှိတေနာမေကောင်းတဲ့စိတ်ခန္ဓာယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါယဝိညာဉ် เสียงว่าขันหาอา่าตามาคือแม่จังตังเสียงเขาเสียงอัมมันอัมมันอาอัมมันจิมเยเยยุกาเยมีสักพอดูเหล่าฟังยังสุบรรลาละเขียมกี่ดูเป็นตัวหายานะอันนี้ป่าอัมมันจิมตังเสียงแหล่ดูขาเลียงคันใจตาหน้าเสียงยาวอันดาตาที่นั้นอันเปียงอันเสียงตังเสียงยาวอันนี้ลายา ก็คืออัมมันเมียนั่นแหละตุขายาสังแล้วเปลี่ยนอันตุขายามยาคันสงสัยด้วยอนัตตายาก็คืออัมเพียงไรนั่นแหละมริสติจังเปลี่ยนไรตายแล้วอัมคันสนนอสนนอเตียนาตามยุปายีปะกาธามาชุเยวในเขาคอยรอสอนอีไหนนารันอันดังอันดังเฉพาะตั้งสายเนี่ยเขามีควานนะมีการดีนะ ေမန္တတတ်ကျေလိုက်တာအမဣမကာယနာရန်တုတုကာယကိကိုလိုလိုက်ယေတာယေပေါ်ယေပေါ်အမလာနမလိုက်ခိပိပတိယံပွိုင်းတေလောက်ပါဖာလို့ပြနာသူပြတ်ဖောက်ပြတ်ပရိပါယေသံချံပြုလောက်ဟိုကအမလိုက်အမကောင်းကျင်စုံရနာခောပြင်စလန်ကျင်တောင်းပိုင် स्वामी हुई लम जान और हल्का हु यम हियन लाई कि हो हाय नय को मन वन हुई लो तो आ खान ये धन सु के वन मन यान ဘုရားဓမ္မောပိဋိနတ္တဓမ္မောနတ္တိတပိတေကရာအနိစ္စမာနမေဝနိစ္စံပိဋိဓမ္မောသဘောအန္တလူရောင်နဲ့ဟူတတ်တယ်လူရောင်อยู่ ที่พอดีเองลู่ยาวนั่นนั่นกลางยาวนานที่ชาควมีเอออำโดยจามจีเอาเสียงตั้งไม่ตั้งเหมือนเห็นสังหังเฮายังลาเท่ายินเสียตีตั้งเพียงเสียเราเปลี่ยนว่าปีไหวไทยงตัยงนี้เสือสังนังอ้อนังเลยสังชางเสือตายเหมือนกันไม่ยังเมืองเราทางเครื่องเปลี่ยนสพราะท้าที่มันเสียมันอีที่วันยาชาแมื่ตาตามอ สะพอนจางียากยายนั่นเมื่อปฏิก็เดินอยายายอยู่เดินกยาอันนังสังกัละสะพอตราตังหลายไม่จะมีตังเสียงตังดดอันนี้ปลามันมีสะพอดอกอันอ่ำมันตังเสียงยาวมานางเอวะ เรื่องตายตายเลยก็ยังนี่ยังเขาเห็นสะพอมันเตียงเจ็ยนังว่าเศร้าเศร้าอินข้าอยู่ทางเนื้อทางรับปุ่งจูฟุ่งยาวซึ่งค่วนอ๋อเศร้าจี่เราก็หือการวางวางรอก็ทำเทว่าไปในจอมเศร้าฝ่าฟอนฟุ่งฟันมือปานเกี่ยปีตาจินเกี่ยมันไปเฟื่องเอ็นางไอ้เมื่อ อามาตายมือเรียกว่าตั้งตายมือหุ่นตายมือหุ่นมาตั้งตายมือเท่าอันหลังอยู่น้่นอันท้านได้ทำกินเั้งสูงเพียงก็เพื่อนเสียงนั่นเรือจังววาอนัดาอาจูมายาอยู่หรือป้ามันสังและแท่สวาตารับเราฟลายเหียวเพราะว่าสาที่มีอยู่ในดูมือไม่ไปร้อนความสิ้งตายกว่าอยู่ขันทาตัวเหาใจละเอียวหลวงตา 要党要三毒哈杰，三天四八，这拉菩萨大堂的个啥安的啥五八大的个，咱们朋友六个六六三呀，咱们喊着烦恼变来撇去哇哦。 ันแล้วเรือวันตัจอบเอาสองสุนจูเส้นตุนซอยจองตุนเอลางสาวที่บ้านเผามังมอพอมันหรือไรเขาตาดีให้นับเงินนับว่าว่าที่สันเทตชาที่หาคนยังอีใจฟอเขาตาเปลี่ยนยองพื้นยังไพ่ในเพราะเอาจองไว้อันละสีก็พอดีจวนเฮาจีอันดีบรรดาที่ตาในคำสาเพื่อนตายจากเฮาเสียงกามมากเลย 下彩多悠扬，我操心操暗生心去，那我我去大人奶奶，后边的朋友在阿在在那四八八船人，怎么边缘来办中间，我又没没，原来那么大个人来云海盖下看他，多查摸下大毛的东西，那米米啥米嘛呀。 ย้อนไลัไม่ล่าไหลมาไหลอย่างน้ลยเป็นความอันสอนสูนาสัตว์ก่อนจูนอ่อนธรรมะย้อนไลัดูน้อยในตายถึงเรียบไล่เป็นความอันดีปานาที่ปาตาทีละอันมีต่างนาคุณอันที่จามกีในเห็นเมื่อในซื้อเครื่องชิดขาตัดในในคำร้อนจะเสียงกว่าพอทันยืนชี้ยืนทำหูยมือยืนขอบน่าสอนในน้อยไปตายไว้เล่าในหูจะเปลี่ยนชื่อสอละตายเล่าทะเลเมื่อทางละวันเองบอกขาเยเออคุณ ใหญยกว่าก้อฝ่าก็อบสด้สายยอมอันทองยุ่งยากเข้ากินยาสายตาตาหิมะผู้สู่สายหูสายเข้าสัยทวากีสจยอันอันมันกินลิ้นห่างสาอันพาพางกระทิมลายาสายลิ้นพระพระังขาสังสารที่ผุนแตงสายมือหินตายสัญญาทายเมียยาไม่ควรตายและสายสาย อนอยาตายพืนยิ้มสรงสะพอสังสารเหมือนกันสังฟันก็สอันสลานยันไอหินฟอนอมาสังสุ่มอายทั้งไอชูฟองก็ซองสองเราเทียงจังสินที่ทีหานอมจ้ที่ก็อย่าก้อนเหียนยันสินาะมันบางทางสึ่วันนี้สติแล่อันเหมาสะพอไล 学男烈料这样的酸酸老汤药汤和左边老汤脉，弯的天苍心的老海来。山内地话，我当下跟咱们来说。 วนังพินันกันยาวสินันสินวาวิลายังควรสิทีตังและเพียงโอยังอิตาอนุธรรมนานาเพราะว่าเขาเล่นลายยาวเพราะใบสังมายันตามสะพานเสียงนี้ลาทีตันหาเมียจะช้ามีความใจมีอวณ์อ่อน เี่ยวันเรียนนาทีเขาตามหูอยู่ดันเจอยิ้มก็เาะว่าเปลี่ยนดูเขามันเมาก็วายดังสังอีเสียงฟังเดียวทำเป่าเมาอันในคลาเดียวอาชุ่ผ้าดีสานสินก็เหมือนนาอันนั้นมาให้เมาใม่อยู่ในเหมือนกันตั้งอันมาเขาซื้อสร้างข้างสื่อสว่าสร้างนั่นที่ว่าซื้อสาซ้มเขาอยู่กอ 文广叫安光，也安平安汉安燕安朝秦小玉น他่也他瓜巴康安瓦康叫马的春光น啦，三张有金阳三ันพระทางนั้นลอยลอยวันหุ่นสูงนี้ในความเหมือนอย่งเอมาเอาสั้งอันสมานมันมันให้จอมแจงนี้มาในให้ก็ตายอยู่อำให้ก็ตายอยู่ พยาก็มันอันขึ้นมาอันไทยก็มันขึ้นมาจอมเอกพราอันนี้อันสิลีนะอันราเจ้าเอาเขาว่าเขาเมาเยาเย้านะท่านเตาเต่าเย้านะท่านตายเนี่ยอันว่า นอาารไข้สายกวอมวานไอสังเดมะกอดสนใจายอ่นดังเตาซ้อควันน้าเบาไว้วันมือหน้าเออเออก็นายเดียวเจอด้านนี้นี้นามในเขาทานคำสิทิ้งยู่ฟองน้ำรองเสียนะอันว่าเขาได้วาดเล่าอันผู้อันตายอันหายอันี้นานายาที่ข้าก่อนเออเมื่อนางนักวันเิ้นสารอีดีังสีวังชา อมาพระเอามีดีเห็นยุ่งเมียเสื่อมกันมาเห็นไม่เนี่ยคือเหนาที่เอาดูไฟอันเถอและทำอายาย่าชีวามันอีกังมีแล้วนาทองก็จีฟันเ็สวายเข้าเกี่ยวองมันก้าคุณยองคำของวงไล่ไล่เย็นเดียวจางอันจะวางเสียงวางตาจางเสือภายมันย่ำไฟวางยังตะกองความหมอกความจ้ฟังเถอจาันรุ่งอ่อน กิร่ยาวอันนั้นคีอเสียกับมากับหลังบางนานบางวาเมาฮะไหนก็อันไหนก็มีผองทางอันนั้นคบยินข้าเป่าพันด้วย ลูกดูลูอันอันลูอัน้ันหูลูกดูขาดดูขาดยันกันกันยาวันชีวิตี 乡里西里哈乡个朋友上新沙，乡那靠近阿出发那个外水乡，山老米暖西环山老树老兰，猫羊瓦片猫外烟南，我的装上文猫要发汗，不少汗老兰满满。乡那靠近就属就闹靠阿拉，猫羊俺那些干路。

สันเจมังยังสีหูเปียงเปียงห้าห้าไทยยักษ์ยหยอันเป็นทีเยียบมันเจ็บไว้ยังควนมสีนาจอมือเปลี่ยนยุทธสูนาเศร้านาอนยากติ่งมันเจ้าชายเฮเข้าเปียกอุปาปาทันทีตัวัสดีเจ้าถอดสีในข่ายเชียยาป่าอยู่มีนั่นจะทันนาจังหันทังนาตังมาอุปาปาที่กาเปลียนสูเมียวนั่นข้ายที่ในกว่าดที่นั่นเมื่อยู่ไว้สุ้นชุนสน มันนางทันก็ตายสาสินยรคโตอันโยธรรมีชาวนางโตสีรุงตรงเงถึงสุเสุเสียนโอลวนเมืองโคนยานทีพันสังจางมองลังตังโสยาสุขาชันเอมังยังาเสียนวุนเอองนางทันก็อมหูหวางสังวนเอาเปลี่ยนปีที่นำยอดเย็นชายเตยตัว้อืนก็อยู่เย็นนน ในกีตากายาตัวสังสังซื้อซื้อมาหมันสะพอว่าสีทองละท่าตาเต่าสุวหางเทียนาวพอจั่วสีลงคุณสังมาจัาสังวัดวรดาที่ข้าพอมีลุงตายยอดยองเหือยองเก่ามีดินหาดีเลี้ยงวัง โซอาตายขาดกันเชียวอันตั้งนังกันชังตั้งโตแหล่ตั้งโตวันหลังยองดูน่าตัวอไปหาเมียกันเท่าดูก็อ่ำตั้งเขาวันอ่อนทอนทีดังเพียงความความหูเพียงอย่างวนยังวนกันสัมสังหาเสียงกินเมาเมาดวงหุ่นเยนาเพียก็น่าโลอาเพ่อสัหาเมื่อการสิงการเยา ฟัวโคเนี้ยกันก่อ่อมกาวกฟัวโคเนี้ยกันฉันมีลูกกันก่อนจะมีลูกกันฉันเพราะว่าเข่าไนได้เปียดนักเกียงเกียงเกียงที่ในกอดชุดเปียดที่ในสว่าเรลเ่ียงยังคำเกียงสว่า เขาสังว่าเหมือนหนังมาเขาสร้างทางสร้างยันโอสียองยังเพื่อนมัาดูมีเกลียวทั้งไล่ไก่รวยมือตะปังนาถือว่าปาดเก่าเรียกปาดมังกันยันกันไม่อาหน้ามางว่า เพราะว่าเขาเนี่ยข้อมอาไกลกันดันยิงเดท่าสารพบว่ายแจกกันเสียเล่ามันจะสังกันอำหันหู้กามนั่นสังเกตผามีอยู่ีีมังคือเสาจังสา จันวาที่วิหิวาทียาคำสังสารคฤธาเอาคำพาม่ามยาเราปันว่าียต้องระยำขาคุราอาคุสาจิในจองเอาเอาหัวฟองปังสักเอาเปลี่ยนตามมาท่าอาพามาปท่าสองมาทานอาคำวนวอยยาเปลี่ยนไว้คู่จิตจีขอยับถูกและเห็นควนเปียนผีหนีไว้คยะมีอยู่ได้จอมรา อาเราเย็ดเอาของสองอันนี้วยแล้วตั้งไว้ความขายาดัดป่าไว้จอนั้นตั้งราคานั้นโซฟายาเทหวงฟอไม่ยุ่งนานอันทาอาคัดทายดันที่อาเขาเสาที่ดูอ่างจานทีนั้นว่าี่ฉันที่ที่จอมไม่ฟงไม่ฟังวังเนินเราทั้งทางอันนั้นอ่านได้ว่าี่ฉันที่ที่เสียงดูเขาเศร้าฟูนำวนจูเขาเหนือไข่เสียงดูนางปางเพื่อนยา ชราภูสาซาตอนนั้นได้เมื่อเพียงหมู่ผังดาวทานม้านของชิมเหถื่อนเมืองกันดันกูเอาผู้บ้าปาดีกาซึ่งสันทีทำได้ปาทีที่ได้เพียงนาถูมือเขากำเหลียงหิวไว้กาเปลียนนาทีเขาจำต้นลายไว้ชันที่มันยุสโยโอมาตู อันนั้นเมื่อถึงเหมือนไพโมทนตาสุขาอันโมโมอตายังสุนโยก็ไหนมือหอนกันเหีียวเหี่ยวอุปาปฏิฆาพิชันเอเตียนเอาหัวก็ไปกันเดียวมันรเอยเยวทำในปาเทีอุปาปาพิฆาอุปาปาพิชันเขียนวันไหนทำในปาเที่ยงคือได้เปลีนทีไม่ต่อปากเห็น้ำเดียวคือได้ปากเห็นทางไม่ต่อปากเห็น้ำเดียว 出别的出别的那个环境感觉，出完了来那个见到不好那个环境感觉，只能用个做做啊做啊做啊用那尝试的吧？无法打击下，无法尝试不外差外的，一点点歪歪，没有太大的目标，你不嘛过，哭，我有啥子玩，看见我心伤心了呢？ สว่าทำเดีมาได้ที่ชาพอดันเหืออาถาดูได้ยิไม่ครนั้นฝากถึอุชาบารีทันทีสีดินุูกขจูนา ว่าวันไรกะยังมันก็กวาดยอสนใจสนใจอยู่หลอดโซว่า เมื่อยางเอาผินนาที่กระจ้าลยงอยู่คำทำไม่นับหิน้วยอาเปียนมาไรตาเล่าสุราทำมองแล่วทำตะมันมันอ่อนตามในมางไดมามามาหยองปันในชูทอง่อนยาอันดูมาถาดวันน่ะยินคือหามัน ในเลียนในติ้วทำมุปันอาที่ฝากในปาราคาเฟื่อนลู่เฟื่อนสายอาจยาอำหายกปมาปันในกวงมัน อาปาตรงกันเทียนนาทีอาผู้สู่เศ้านีนั่นสมมาเฮ็ดขีเตียงยันในขอขึ้นเพียนก็วิเหียนก่อนสาก่อนยังเมื่อได้เป็นยุคข้าเทวาผ่านชาวคนลุนาเช้าวมวลยาวที่เราสูงหอนประกาศดีที่การห้องหนูนะเรื่องทุ่งอาญาสูงเออ နိုင်လေမနာတို့အဒီလျာသုဒ္ဓရာပင်ဆောင်လတန်ငန် อันเป็นอันมันที่ชาติมี่ชื่อพอจากนั้นปากว่านำกาตอนได้ซึ่งเจ้ากลุ่มก่อบุญก่อห้องก่อมหาอันนี้ทำกรรมอันนั้นหามคำโหลาเอาพรได้หันในลาเป็นสาธุมันกันนะจอมแข่งขนมคุ้มพอที่มีคนล้อเอาก็ได้ยืนสายขวันเอาก็ได้ยอดว่ายางยางยางเชียงคุณตา 好花来含泪哭，阿哥嫁嫁伢伢，细细下下口，琵琶把枝呀扎根，高放高高梁上呀，竹卡林开花，他的女儿拿过金衣，一上来的那声卡，我的名老叫阿卡乌莫他三郎，有女将军守卫着古国王，乱来阿那香云南，我到下面去干活挣。 我阿妈生下我哩，就只想到减少难难，阿弟留下我贫少苦，咱男儿大，一定要得过过好啊，这娘就可愁了。 เท่านั้นอาญาเยมาหุ่นสามองยาคนะตัวตุ้งท่าเจ้าจ่ออ้อตาพนามาบุญไว้อาคาก็ตานเดียนนี้ปกคุมปมวิสุนิลูกผสมผีดวยหน้าตายำกันบุญนางไทยบานบานสุนสานตานหูชนไว้ก็นั่นเมัอนก็มอปะได้หันที่เหมือนจุนน่ะ จังได้จังสังวาตาการว่าเสียถือดูฟสองอย่างเสียหายคำนี่มาตายยนยินนะอองก็อองเยนที่ไหนเมืองควรเนี่ยมาโดนชั้งอย่างย่างแต่ช่มงนี้ที่ว่าอยู่เขาฝ่ายอยู่ฝ่ายเขาที่เราในคนดีตัวขึ้นมาหลังเวลาที่นี่มาพอเสียดังทีนี่ลองไม่ลองสูอยู่นี่มีมาในชั้นสามีก็มาลาในถึงขนาดเกตตาตายความมาสามีมาในเธอตามที่รู้ปาก นี้เอาคำอยู่สู่คนอื่นาตุขาที่อายะทูขานเลยเออพวกอามันกินไดาก็มีว่าปานังนั้น อันติลามันยุฟสูนาทีก็จันนาต้องดังว่าเจ้ากว่าเจ้าดูควันดา คือชาะว่านี่แหละว่านี่มันคือจังสันเสียนไกกันชานะอันโยเขาเป็นพีพ่อคุยยาก้อนโจสมศรัทธาตาตัดผีชาชาเย็นอันยองว่าตัดคืนอันหุ่มหันคนนี้ย้นชาแตละจ้ยกินก็มันมีชาในตางอันกย่างละเอียดเอาเท่าในเราซ้ำสูงสมานมายังปล่อยชื่อล้วนขบวนซ้อมตายามเที่ยวในสิสุป่าอายุคนในผีนัน ยสั又上ว我们来，我น边免住免挑买买ยน我来我们新装来跟เ太原太原的น音和孙沙，อย่าว่าตั้งเสมาหมองมาลาสู้ความสู้ทำผู้ยืนสิ่งอย่าฟองตานทนรู้ว่นเวทานรอมขอกันเสียลาลาฟ้าอ่าเขาเยมันมันอีกององสังที่เสียไทยดีรอจะไหลไว้เสียว่าตายผักกันเสียมันอันตรายทางกัน 那太阳晒又暗紫，一转眼日嘛升，黑子一滚不能容哟，桂花飘香了，俺家闺女当手手舞拍，俺儿子做作业出啊付出，辛苦一场为谁拍照？桂花下的土啊，你能看见树影？杨子柳来高高挂掉，真牛皮。 阿弥陀佛，大菩萨，你踏遍地土，荡出荡老，阿弥陀佛，转过转眼，常为阿弥陀佛，荡荡荡荡，所以佛威威。跟那开光结比，也当想起娘，南无菩萨摩诃萨，三宝我阿做常山之罗。阿弥陀佛，大菩萨，你踏遍地土，荡出荡老，阿弥陀佛，转过转眼，常为阿弥陀佛，荡荡荡荡，所以佛威威。 อันยกทีเดกวนได้มันนำทราบอย่างสังกันลาลารวมด้วยอตาหายาในพอติชามันหรือเผาควรปันผีในผอมได้ ผีปันควรในผอมได่รวมยิ่งสีก้าวันแล้เปลี่ยนเผาจางมันอันยกเอาเห็นผีกอหินก็ผู้สูสัตก่อนเพราะว่าคุริโยพันไว้ทางหลวงเพิ่นทห้วางตวงในก่อในมานมาน วั望洋朝向我们这咱们ุ孙为文文น祖อ我คิดว่าน้ำไหนก็ได้ตามน้ำว่าคิดว่าเอไหนก็ได้ตามเอน่าอยากทู่ว่าควรฝันผีอยากทู่ว่าควร ที่นั่งกันปันกันได้บ่และต่ออ่ำปันกันได้เพื่อได้ตามเขาผู้สูงผู้สูงวันวันเลือไปสายไปยาคอยคำสั่คุ้มจอเขา่นงว่าการณล้างานนี้เขียนไม่การควรโวอาตายา่าตามปณิสูลวนว่าไปเฮ็ดไว้ได้ยาปูชาคอยควคืนที่ทุนลวนบัญญาที่พนคันเธอถือพวงร่วอย่างกันได้ อันย้อนกันได้กระดังไรไม่ได้ถูกเพราะว่ามีภาษาอันอุสานาสีล่ามขามสัไดะจามก็สุนหูปันตันสันทำพันห้วเอาวันอตาสันขาคูพาคือเลาว่าตาหน้าสีล่ารองจากก็เอว่าสุนสังปัญญารองอูดยังสัน ในตัวนี้สีปันตะกวนในวันนี้คนอยู่ยอยองสุภาพตังก่อนยาตะการผี ชอบเทียนสาอีดามีข้าสักวันสียว่าเจ้าจีชอบเจ้านานาคันสัจจายันสีสกุลาอันเอกันเศร้ามัวเย้าเกี่ยวยาสุขาจานเออันนั้นข้าเป่าลุงนะ那比的咱们咱们咱们想个修想那靠学的牛也阿忙个啦咪，他用祖国那路好偏อ那么那一双腰坏发嗲。 意见来讲广阔，咱得慢慢慢慢，事业事业干呀。下他们们开始讲这个湖南的要要能能长谈户外感，多花点少，先要长开思路。 叫牛叫羊，那那牛羊是乱草皮堆边歇，叫天草香呀，两撮头发叫沙鼠打草泥。湖南妹子看木匠山，牛皮的草衣穿不穿？南山叫羊，万两的板鞋没我稳，穿起穿又不看难几瓦。俺哥喊妹子叫我的名字哥，我我来古爱叫伢子叫的难。 ว่าหวานช่างเวยหินตามเสียแลเอาตาขาดหยุดหยุดมัน อย่าฝ่าซุ่มชิมเปลี่ยนไว้ไว้เสียเอาสัมมาย้อนมาถาเห็ดเป็นฟีกูดีมากอย่าสั่งเวก้าเข้าห้างอันทาขอตาปริยาปูมาเปลี่ยนกว่ามีสันเหนียวพันในอานโลกธรรมตาชาเปลี่ยนหุ่นรุ่นจุนพี่อีอีตามโลเปลี่ยนเตรียมย็นหนมัวกาเป็นท้องลอยาตันนาคีเชาเอาเสียงวายวนเสียงเ จะคือออกโราดีปัถุทานชวนสามยานตาจินกว่าอันดีมาหัวว่าว่าสุรียงเสียงเนอรัฐบาอาราธาูขสูโขนายยาจัตยาสาที่อภิสังขยา ได้ดูไปถึงนี้นะที่ชาติก็มีจำจีสังฆราชวันวันวันวันผือปีนี้ลอดถูสังสิบวันมาจำแบบคือตัวอย่ง ชื่อพอรออีเรื่องตาบ้าอีมีข้าพันที่เหมือนกันนาคื่อในที่การเอื้องยันฝนนั้นอุตสาห์สู้ถึงนยามตาบ้าเพราะว่าซุ่มก็รุ่งขี่ผ่านก็ยานไปวุยวุยคุยช่วยไล่เย็นกับเปลี่ยนซอข้าที่กตาพี่เจว่าต้องขาดพอมและสับอุปาและข้า 那这天地面上相应界地也云无来，就像云那大就乱个算那大盘查，那问干干能上山转大很有有海话，就就是人暗安一罗看大话，就是看你传门呀，嗯。ก็ได้สั่งทั้งเลยว่าอาสาที่อาสยาอาญาที่อาวันนา สันติสุขานิสาทุวามีทีอเมสันสีหลายหลายสวงสวงตินเท่าลังสัตดังได้ทีสาติดัญชาอันไรขึ้นอาชีเราให้เขายินเสียยินเอถูเศร้าอันไรให้เพียงจมบุญคุณเราลาลาถูจมซุนเพียงเนี่ยยอกก็ฝันมาคุณหันเยี่ยตุภาเทสามากายโพเกียซุนซุนซุนลายเสียงว่าเราปีตามาคุณหาเมียวลอยสันเทีย သောဝါသံဖြံတိစဉ်ဖြံလောက်ဟောတာတိယမီသောဝါတာတိယမီပေါ်ဆရာမီပေါ်ပြမီပေါ် ยาพิษนี้ก็ยาพิษนี้ก็บัดน้ำนี้ก็บัดน้ำนี้ก็อันเป็นแร้ก็พี่ดูว่าต้้งขาตอนนั้นค่ะอู้ตายแ้วตึ้งขาตัวหญงที่เราจำเอาคนตายด้วยนั่นที่ก่อนนี้อาพีเรื่องวันจูตังเกสังวาอาตาอาตาทิมเกถึงที่พังลายลายเราแล้ก็มันนี้เพียงก็มันลายถึงที่ชีวิตชูนิันสวยมันยา ตัาบริสัมทีติอยู่จากที่ไใดก็มีอยู่ วรากาที่มีอยู่สยามไหนก็มีอยู่วอดสถานี้มีอยู่ยาที่ไหนก็มีอยู่วอยาที่มีอยู่บาดแผลไหนก็มีอยู่ว่าบาดแล้วมีอยู่เรียกว่าโตข้าพรีตีว่าตึ้งข้าตรอมและข้าอุปายข้าเล่นตาจรงโลกาหยาดยองเลตาขับยันกันซื้อเล่นไหนพอเดี๋ยวหูอันวันพระพรยาอยู่อสูสูเชียวดินั้นอาคารไม่ยังละหันมีตามได้มีปอมมาทำยองยันยาอันนมิสาทำนาตะเวตายภากา การยะสาวกจอม่าสะพังมีภูมิดังนอนอยู่ทำม่ตามได้นั่นรู้ตัดไรมีกินตามเตียนรู้ตัดเตียนนอนั่นนอก่อนนั่งเย็นสร้างโย จที่ข้าพระมีปานันชินลานังเทีนตาพร้อมเอาที่เท่าตายยามนั้นอิ่มีกันเสียงยันคืนเดี๋ยวจำคืนสมพอพระอาจารย์ขยามเดินเนี่ยเพราะว่าตายจะกันคอไน้เย้ายาเนี่ยก็กันคอ เราาต那大家感要那呀哇厉害，า地来所有的山，为地南西沙和你的相融的盘呀。อันโยกวนน้องได้เพราะตายขาดสังสีแล้วมั่นใจสังสารนวลนั่นเตียนในผู้วัตถุ่ันมีหนังในยังฝุ่นแบงนาง สอบที่ทราบว่ามียามกลางความนันฟันทายังเมืองสกุลคุณเสียนสูงอุ่นคุณดูนหอนอุ่นนี่ตันก็หอสารเสียนจุเย็นตาละใจเยพื่อนมีเตียงไทยไทยปลาปลาเปลืองงานเยกมีเอกไรสางรวยรวยตองเชิงคุณเพื่อนวันอ่อนพระขอควันสืออาถวยถวยยอเพื่อนไหนตางว่าที่ตาตาย่ากันยหลือเกิน มันน่าเขียนคือหวนล้วหนรถอีโซไปยับปีมันไล่ จำนไล่ก็ได้จอมมาทำความมีอยามไปบุกบุกวางกายเยดูในหูตระทิเปียดองอันนำเสียมมันโลกันสีขามจำเอาสาวุ่นพอบอกของอันลูกซาเต้าข้าอันตาโอกายะมันนาลานเออหวยอยู่ทางหวยเมืองฟังเชียวเราเมืองชื่อเสียงยามกลางวันเขียนน้อเขียนสีดูเป็นตัวไม้เดี๋ยวว่นเอาสะพอะตาทองทาและพองทาเดี๋ยวทาพอมึงใหญ่เลยแท้ 虽然那么牛那么，但那几下家要地主好收身，同你同人暗淡点个是暗淡路个路，猪猪地地地地呀呀。 เราวลาจอมสันพันว่าเอาเปลี่ยนแต่งกระด้ยู่อย่างอันเจ้าทางเขาได้อันใครตายก็ตายอันใครตีก็ตีอันใครตีก็ตีอันใครเท่าก็เท่าทำเป็นเจ้าตัวอย่างเชียงยาอนันดาตามลู้ท้าเจ้าลานอันคันอันยาเสียแล้วขอไว้มาในเขาไปนี้ผีจนยินไหลผู้แล้วเขาก็เอาตัวในสู้อมุยองสายผัดกันก็สันเสียงอูปากเพราะว่าลายตาตายกว่า เอาเปลี่ยนมาคำหยาบร้อมมาปั่นกระตาลันจุ่มยำยันกำขีเราเอาเปลี่ยนน้ำยอมาตุนควอมอนการใช้ผังหุมหานก็จุนสุนนอนนานหามันเปลี่ยนเปลี่ยนในนี้รไม่เหลือนเหมือนว้ลองไล่ตลาตอกพร้อมหันฟอกดีก็ซ้อมอยู่เอาขอไล่ชี้มาดียมชี้จุมสั่นตามเสียเปลี่ยนลองตามไม่เพียงนอไม่ก็ตายไม่ก็ตาย ใครก็ตามให้ก็ตายอันเอาก็ให้นั่นก็ยันนั้นนักนักเตตายอยู่สำหรับคนหน้าตาให้ชมพื้นอยู่ amani wotu alilo tai baitwe pyeyi sota ye jiwa te va ti va va ti va amhu tanya vannal tu ta bhava pyeyi sarsulo sabhom lantan ni huan vannan tu thong tung tan ko hu hu wan wa ye pyeyi chu om ye no wa yo ye yang wan ko le yan dai su ban ya thai amhu ha chi no ที่ได้ได้ก่อนแตลอดยึดชาติเองก็ว่าปฏิเจชาติอันอีกคันสีตาอยู่ที่สามคืนคืนนี้ก่อน ชาวเลือดเอามันการยากเยขี่ยมังขี่เอาดูือสูดูั้ำอยากเรื่อง่าอย่างซื้อปัญญาขี่เมันน้อยขี่ท่ายันคาดการว่าขอขี่เรองขี่หุ่นจะห้องวัาขอผู้ขอสลายตัวคุณลายไปคุณทันูุณเอาแม่คุณหุ่นหอมพอตาคุณใั้งอีฮันแลขี่ทันราแต่ชาติหุ่ขพอพอทำกันยิ้มดูไรไรไล่ชูฮันดูพักตัวรอการได้การดูก่อนตามุนเลมุนเนาะ Ah. ธุสาธุสาธุร่างกันข้านหาสุดยอดตะไคร้สุดกว่าข้านหกว่าส่วนนาฬิะคขาในเลือหลายสซ้ำเปลี่ยนกันมา ปรีเสตาชาเล่าเขาเล่าชรมาปรีเสตาตั้ออกมุนออกผู้สุด หัวจีหัวฉีชอบดีถึงหอดหายอดหัวชีถึงจีขึ้นจ้องทัดท่านหลงหลงในเอ่ยชาสนาหอมสาชีโตดอกคูล้นเทหอมปีตังอยากสานมีสัตสังลายสีไทยยีสัตว์เวเสือกุ่มเสือซื่อเศร้าสู่ต่อที่มันรอเขาว่ามันหอมเมืองยังปฏิต่อยังกินรอใจตั้งตนว่สอน บอกอันว่าด้อันใจบอกมันสะพานมูโยมันเขียนรักเขาเป็นบอกเนกันดีบอกเขาใจขี่ฟัวหายบอกเขาน้ำหอทใจขี่ฟัววายบอกให้รู้นายจังกันขี่ดำซับชิ้นบอกให้กันชิ้ทายใจบอกให้ทุกอย่างนาเกี่ยวใส่ไทยคืน บอให้เจ้าจีเลี้องเลี้ยงเอามาทำสุดยอดตั้งว่าเอาเสียงนังมองยองกลัวมันออ้อาสู้ต่อขอสมีือ่็ติวฝนตาวางสีเหล่าคือยามเกมลงเต้าฟูคือลงตะยามตราปันลันคืนในสร้งว่าดที่กายเดืองที่ดี อันที่กันกำไรจึงไม่อยู่เพอาะจนกันตะลันจึงล้มแล้วหรืออาทำอาชีวิตินอาจินเยอะเยอะจึงตาผ่านนำเตือนสีทาวันการอยู่หูยินกูอายุจึงยานำนานยามพัน อันทรงกายเยเยมีสารหอมหาพระโซกิเลสทำปันโลโกก็ไม่เสียนในเมืองในหลวงขี่มันมีดีเท่าในสุสานสารนมาคุยวันเอาเมาดินขี่โยงขี่คงลุ่มไทยเผาเดินเฮงเฮาเมืองอาติสุ กันหนึ่งสันหีกันหนึ่งสันจ้าเอาเตภูมิยาพิเศษขายาอภิยาพิเศษขายาอัเมริกาพิภูนาเตขายาเป็นกวนไหนก็ไปสีเป็นผีไหนก็ไปสีเป็นทางไหนก็ไปสีเอาอยู่ไปพูดสีพูดลาอุ่นละอุ่นตุ่มลมนุ่งละอุ่นไว้ไปละจอมกันเลยตุ่มเล็กอุ่นตุ่มตีเลี้ย ว่องยองเลียเลียหลาลายข้าดามว่าวาตาปีปีทุกขาหูพระทังการตลาปีทุกขามันนายังซึ่งมาวันนี้ิสลังมันอ๋อยแล้วว่ารานที่ฟังไม่รับบาดหน้าอยู่ก็วว่าตาปีทุกขาเียทุกขาเียปีทุกขา ฟ้อนไล่ไปรอบคอจะไล่ไปรอบคอไปฟ้อนพันนาจีสุขาติไล่ไปพรมริตาตังมุตตาตาตันตวงเอาเฉยที่แล้วยตามมุตยา สีอาทำยังขึ้นในตุข้าเสียสาพิธานธาเป็นคณะธามีพรีนันธาเอกันทำรอดเดือดรับสวรรค์รองรับตู้ต่าเสียงทีที่ชื่อด้วยนั้นยาทานตันในตุงแล้วเสียงที่เชื่อเท่าเพียเอื่อนสุนสะตทืเขาจยย่อมใครตีในความว่าไรตีย่อมใครเท่าในความว่าไรเท่าล่อมใคร เขียนซอกายอกาปยาที่ในก่อนว่าไดเขียนนาย่่ำใครตายในก่อนว่าไหอันทราบได้อันชี้ได้อันผู้สูงลาลาต่งวันเจ้าสูสูสูฮะเท่าสูสะพอนละดอดละเพื่อนห้อยิงดังเก่าเข้าไปจะดีเดียววายอสอชวนได้ยินเรื่องจนส่วนสร้างว่ายนฝอยวาฝอยยิงกวามคืนอยู่หายแก่นแข็งล่างตั้งเดาเยาจะม้วนชีวิตเพื่อหางยัง จะได้เข้าเสียงสมองควานพ่อจันทร์ไว้ไว้จะว่าวิธีนามธาก็เป็นนั้นดังเฮ็ดผันผิวจ่างผันคุณยองเรานั่นแหละสั่งว่าเติมพระธามาเป็นตู้ข้าเชียสาขันตาอยาโจตาบูหูมอยัง้อยยำไวไปกันขันสังชินในตาลายถุยถ่วมตังไปเดือนเดือนเดือนเดือนวัน หัวเร็นความเรควันทำทั้งซ้ำไปเข้าถึงเมือไรไอเรียงฟองเทียนมีไอารีความฝุ่นเสียนยลงสังเขียนคือห้อนคือฟองเพื่อทางรักษาธรรมะเยายากัดเรื่องสักเรื่องหย่อนเปลี่ยนควันเปลี่ยนมาดขึ้นขึ้นมือมือคุยสาสยาตาเปลี่ยนกูฟ้าสนาหูที่ย่อป่าอันาที่เตื้อเอือนตื้ออ้อผีซื้อเีทับยาก อาต阿达哥哥，那么讲他爷爷ม媳妇来生来望我梳妆，咦，我看他穿着怎穿，裤里装什么，拿过来穿，乱不乱乎乎啊，大不粗鲁，不过า他妈呀！จะวาหนว่าผู้คันเทาเอื้อ่งผู้ข้าเี็บดำว่าจูกาไปความเมืองมาเหลือถู้อาลูไปทนแก่ยำลาย ตายจากการเก่าคงละจะได้ปูเผาเดือนยังอยู่ยังอยู่ืดผ่านหาน